angkan nama zaman kolaborasi na ngomong luar tidakkon luar tidakkho na ayaasan sistem mean sekolahunginung kawak mi bapak ka zaman arti kudu bisa adaptasi yang apresiasi ulanguh zaman sekali-kali Hai lain etaika seni resepsku dengeken kuya jadi dalam model surana ulang ngageble gitu mayat jadi dalam surana lutik an penting pay ngerti mana nah hasgeble suara wayang apa tuh bisa dihentian ku aya budak sunatan aya papa nanu kaul Siapa kaul malapun dilaksanakan sok jadi mamala aya anu di Sunatan papa na kaul hayang dipangdalang kekukuring kita pudak tecager di sunatan anak di Jawa Pangeran memurahasi di Jawa ngepikan ne karena anakan manjangan lainsyukur mem goblok <laughs> lain bener tete-cita-cita yang jadi dalamnya loba panggilan maneh dipanggil kantor polisilang masih mau oh. ampun kudu batisp itu kon bang Bang narayana kasep anaking anak ibu ka dia Raden gatot kaca kapayun na Bang ra daun jadi narayana jadikana Arimi gatot kaca main nga way na purbaay sa bekan ka agus liu banpang etakan hulaki tu bana u sa bolaong maok mobil kanaaraan a Wamga a Wa Agus lio bana tuup Nagus tengah pocing tu. Arimi mim bedrip Ari lala ko nawan gugurlong Aduh Arjuna ka itu bag ra kau Co Arjuna bima gatot kacapur bakesya Arimiya gagebleng sora na keju punyanya rame goblokai aduh pulantaran ia cek Bapak hajat ter rame lahho teh orang tamat ke kepalawar kau kepalawar aduh ba hajat nanya diarkan Ab ter rame tutup lawang sigot uh ampun Hai aya bahan kira-kira ada ta aya bahan silakawah lapur naon naon Gustiyana maksud Oh biasa pan urang tedek usaha Oh enak itu jadingka mana jadi juru bahasa sanapo beginkti ngerti mau Bandung Tega di mana di Bandunga di mana di Bandunga Ohjaran daya kolot ujung berungcicadas gegerkalong Purwakarta dimana dibanungnya diayapolot la siparai Kiara Conong caket ba Haji sidik de nong babu Oh manuk manuk raon man di kokku man de manukun manuknyauh Iya Aneh to paturannjia pega-bega anung ngaium mung pulung bad menyebarken sajumlah balat-balat naka masing-masing tempat unhanga nikah binangya oh, orang kudu operasi ya guys kosong akan Hai nummutken bejati nu menang dipercaya poi ia bakal aya kiri mandiri sembakonyaeta kanu kena musibahku tsunami Oh ce mahnate Oh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina ayah sy hakta anuubaka ditepiken kaeta anu haknamakna tak api-api mah orang nepiken orang tepiken ku kauulaj bisa nepi ka itu sa bisa sakna rusak lemah ini jauh-jauh dipeggatkutete doraka Pulaki tuh Kuduku ma tuh Meningdaangan kau ngaimah kehara re es coko hartana apa lain ngapegal Doraka ngapegalnya kotina na bogo? Sarwa yang mana yang abega ulah jadi. Aku eh, mah tu sangkan eta. Kia ya carana. Pan lo bawa warung. Uh eh, -uh. Eh. Tak usia orang boga warung. Te bawa ngomong. Bawa ngobrol kan udah ada anggang. Tak ker kosong asup mana bawaan. Eta mah lain ngap ngap lain ngap non. Lain mau. Lain mau. Eta mah nyokot. Hakah kanan pepakeian obat-obatan di Anurereknyu mangkin Ka jamaanu kaunaaan musibah. merong kagngri ten lumaya butak ra di kawit kawit jiwanten hahahaha Alhamdulillah mulih kamariji kamu haji mau tahun ha majuitu ke mana ke oh. Jakarta ah. hmm? tahun seha kamu kekahnya ah, ayaah lima tahun kapungnyi Oh, tahun penggan ataunya musim panas kalau haji itu gitu demi Allah musim panas musim panas diurang panas dengan ukur nepikati 32 derajat Celcius tapi di Arab majang dimana guys musim panas Masya Allah 45 derajat Celcius gitu ngaji Wah demi Allahlo yang tapi ngngunahnak musim panas di Arab ma jangan ngenah teh nga no ti guru digo goreng dituna weakku si asak saddas-asak jangan ka jejak ontak da a tukang karena lurah Semar kuda Australia kuda Pawana di mana juragan jatuh biasa jempa je A kejadian itu ba penera hitam putih di tenlan buta lawanuh lawan lain kera kerang kedutrupnya jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atau lawan bannerar nangka <laughs> Aduh ya lama sayada cacing ya lama now udah nyalukan hidung Nah gitu melah naon silain lain ah nyau tadisaran aja lengeg ada suara raket buah-bo <laughs> dulu Hai mau gitu tiba pada datang mauon ah? ya lama lain bangsa naon Ka bisa jadi bangsa Kali Jati lain bangsa atau utama u makhluk makhluk naon hmm, hmm. Hmm, Alhamdulillah Gusti gedehatidi ini Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sarang sarang syagami. Leras salira agama Islam. Leras, leras kulan. Aik itu. Ah, rada tuh percaya. Percaya. Raden Cecep kuta Dijanawatikokonangan Suriah di laga beok Syamidin Republik Indonesiapike suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya <laughs> Aduh punya tetangga nga karena ce bener aragama Islam maneh salat di mana bener agama Islam maneh salat sok di mana? man agama naon Islam lamun bener sile agama Islam diuji udah workshop rukun Islam ayat 5 jadinya rukun Islam tehh ayah 5 jiji syahadat dua salaatan jakat obat puasa 5bung haji mungkawasa di jalanankur yang mananya genep dek ah lain Islam aduh agama boah-boah maneh anu nabi paling akhir <laughs>